14 to'rtinchi bob hazrati ayso shogirdlarga yana mundaq dedi bir aram qilmanglar xudoga ishininglar mangimu ishininglar xudo otamning dargohida nurg'un uy makallar ba. Undaq bo'lmasa buni sizlarga aytib yurmagan bo'lardim Men har biringlarga o'rin tayyorlash uchun shu yerga ketib boraman man tayyorlik qilg'ili bordigan ekanman cho'qim qaytib kelib sizlarni men bilan birga olib ketiman shundoq bo'lganda men qayerda bo'lsam sizlar mu shu yerda bo'lasizlar sizlar mening qayerga ketadiganligimni va u yerga bordigan yo'lni bilasizlar ey robbim sizning qayerga ketganligingizni bilmaymiz shundoq turuqliq u yo'lni qandoq bilamiz dedi tomas hazrati ayso uningga yo'l haqiqat va hayotliq o'zimdirman meningsiz hech kim xudo otamning yeniga borolmaydi agar meni to'ngan bo'lsanglar otamnimi to'ngan bo'latdinglar hozirdan boshlab uni tonidinglar ham uni ko'dinglar dedi ey rabbim otingizni ko'sib qo'ysingizlar rozi bo'latdiq dedi filip filip dedi hazrati ayso sizlar bilan birga bo'g'inimga talay vaqt bo'ldi meni texcha tonimidingmi meni ko'rgan kishi otam xudoni ko'rgan bo'ludi shundoq turuqliq san nemishqa yana bizga otimizni ko'rsating deysan man otamda otam manda ekanligiga ishonmamsan sizlarga aytgan so'zlarimni o'zligimdan aytganim yo'q balki mening otam aytgan u manda turib xizmatlarini qilyotidi man otamda otam manda deganimga شنالله hech bo'lmaganda mening qilganlarimdan manga ishininglar bilib qo'yinglarki manga ishongan kishi mening amaliyetimdek qilalaydi bundaq kishi buningdimi ulug' ishlarni qiladi chunki men otamning yeniga qaytib ketaman mening nomim bilan nemini tilsanglar o'z otamning ulug'lig'i men orqali ayon bo'lsin uchun tilaklaringlarni ijobat qilaman mening nomim bilan nemi tilsanglar man sizlarga shuni beraman hazrati ayso shogirdlarga yana mundoq dedi meni so'ysanglar amirlarimga amal Men manmu xudo otamdan sizlarga boshqa bir yordamchi ato qilishni tilayman u sizlar bilan mangu birga turdi u bo'lsimu haqiqatga boshlig'uchi muqaddas ruhdir uni bu dunyoning odamlari qabul qilolmaydi chunki uni ko'maydi tonimaydi biroq sizlar uni toniysizlar chunki u doim sizlar bilan billa turdi ham sizlarda yoshimoqchi man sizlardan ayrilganda sizlarni yetim qoldirmayman sizlarning yeninglarga yana qaytib kelaman oz vaqtdan keyin bu dunyoning odamlari meni ko'maydi lekin sizlar ko'rsizlar man hayot bo'lganligim uchun sizlarmu hayot bo'lasizlar shu vaqt kelganda bilasizlarki man otamda bo'laman sizlar manda bo'lasizlar manmu hem sizlərdə boluməl. Kim əmirlərimni qəbul qılıb, onunğa əməl qısa, meni söyüdüğən kişi şu boludu. Meni söyüdüğən kişini atam mı söyüdü, mən mi onu söyümən və özümni onunğa ayan qılıməl. Yahuda isimlik başqa bir şagird, Yahuda İşqaryot emas, Hazreti Eysadın. Ey Rabbim!'' nima uchun o'zingizni bu dunyoning odamlariga ayon qilmay bizgila ayon qilasiz deb so'radi hazrati ayso uningga mundoq javob qaytirdi meni so'ydigan kishi deginimni qiladi otammi uni so'ydi otam bilan ikkimiz mundoq kishining yeniga berib uning bilan billa makon qurimiz meni so'ymaydigan kishi deginimni qilmaydi sizlar anglayotgan so'zlar mening emas balki meni avatgan otamningkidir man sizlar bilan bilib bo'layotgan chig'imda sizlarga bularni dedim lekin otam mening nomi bilan avatilgan yordamchi ya'ni o'zining muqaddas ruhi sizlarga hammani o'gitidu ham mening aytgan hamma so'zlarimni esinglarga soladi sizlarga omonlik qoldirman o'z omonlig'imni sizlarga taqdim qilaman mening sizlarga taqdim qilganim bu dunyoning odamlarining sizlarga baginiga o'xshamaydi ko'nglinglarni bearom qilmanglar qo'rqmanglar sizlar mening man sizlardan oyrilib ketaman keyin sizlarning yeninglarga qaytib kelaman degan so'zimni angladinglar meni so'ysanglar otamning yeniga ketganligim uchun xushol bo'latdinglar chunki otam mendan ulug'dir sizlarni bu ishlar yuz berganda menga ishonsin deb bularni sizlardan oyilishdan burun aytdim sizlar bilan so'zlashadigan vaqt ko'p qomidi chunki bu dunyoning hukmdori shayton kelish oldida turdi uning meni besib tushgudak qudrati aslo yo'qdir lekin bu dunyoning odamlari mening otamni so'ydiganligimni bilsin deb otam manga amr qilgan ishni amalga oshirman turinglar bu joydan ketaylik